Він кинувся до ящика, де лежав секстант, примітка секстант, прилад, уживаний на кораблях для астрономічних вимірів, з допомогою якого вираховують місце знаходження судна. Витягши прилад, вибіг на місток. Рука злегка тремтіла. Запара стояв біля хронометра. Єсть? Єсть. Переглянулись обоє, коли Кар піймав секстантом полярну зірку. Він узяв кути кількох зір і, записавши потрібні дані в блокнот, з допомогою астрономічних таблиць засів за обчислення. За годину, перевіривши себе кілька разів, він урочисто промовив до гідролога, що стояв біля нього. Можете кричати ура і поздоровити себе, що вчасно збудили мене. Справді бо вчасно. Доки штурман розв'язував задачі, зорі зникли чи то в хмарах, чи тумані. Темрява знову проковтнула все навкруги. Отже, де ми? запитливо подивився Запара на штурмана. Коли вірити зорям, секстантові, компасові, картам і моїм обчисленням, то місце, де ми зараз є, 78 паралель, 34 минути 40 секунд північної широти і 93-й меридіан 56 минут 35 секунд східної довготи. Тобто ми десь біля північної землі? Так, ця вже не таємнича після експедиції Шмідта та Ушакова земля має бути під нашим носом. Коли ж я не помиляюся, нас несе в протоку Шокальського, яка сполучає Карське море з морем Лаптєвих. У цей момент на дверях штурманської рубки з'явилась маленька широка постать турби. Ура! захрипів механік. Останні дні він так накричався, що аж охрип. В чим річ? Хіба ти вже знаєш? спитав спантеличений Запара. «А вже ж знаю. Хто тобі сказав? Він же. Отто Рудольфович показав гідролог на кара, бо був певен що мова йде про визначення координат знаходження пароплава. Та ні. Наша чортиня юний комітетчик Стьопка. А він звідки знає? Тобто як звідки? Прийшла черга дивуватись механікові. Ну да. Хто йому сказав? допитувався Запара. Ніхто не казав, він сам додумався, виміряв. Ви про що? Про те, що корма вже полізла вгору, воду вже викачали. А в нас у носовій частині є порожня цистерна на 150 тонн. Стопкав додумався накачати її водою. Це забере 3-4 години і зразу так перехилить пароплав на ніс, як повне відро перехиляє коромисло. Завтра ранком зможемо ремонтувати стерно, зрозуміли? А я думав про координати. До чого тут координати? Стьопка про координати нічого не казав. Може, він вам що казав? От хитрун догадливий. Кар, слухаючи цей діалог, сміявся, спершись руками на стіл. Запара пояснив торбі в чим річ, і подвоєна радість механіка не мала меж. Розділ дев'ятий. Готуючись до ремонту стерна, вершомет шукав тонкий сталевий трос. Лейте порадив йому зазирнути до боцманської комори. Комора містилася глибоко на носі пароплава під матроським кубриком. Новий боцман, не гаючи часу, попростував на бак. Прогупавши під вікнами кают компанії важкими підборами своїх чобіт із шкіри морського зайця, він спустився в кубрик. Там, за напівосвітленим столом, сиділи кок Аксенюк, кочегар Шор та машиніст Попов. Чого це вас духів сюди до рогатих принесло? Духи й рогаті це старі дражливі прізвиська, що ними ще й тепер інколи перекидаються палубна та машинна команди на пароплавах. Духами звалися кочегари, а рогатими матроси. Пригадавши ці прізвиська, вершомет жартуючи вжив їх. Його й справді трохи здивувало, чого це кочегари і машиніст опинилися в приміщенні матросів та ще й без жодного матроса. А, новий начальник, наше вам поважання. Дуже раді. З добре захованою іронією привітав кок вершомета.